بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen und die Finsternisse und das Licht gemacht hat. Dennoch setzen diejenigen, die ungläubig sind, ihrem Herrn andere gleich. Er ist es, der euch aus Lehm erschaffen und hierauf eine Frist bestimmt hat. Und es gibt eine andere, festgesetzte Frist bei ihm. Dennoch zweifelt ihr. Er ist Allah in den Himmeln und auf der Erde. Er kennt euer Geheimes und euer Verlautbartes und weiß, was ihr verdient. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Kein Zeichen von den Zeichen ihres Herrn kam zu ihnen, ohne dass sie sich von ihm abzuwenden pflegten.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 Und sie sagen, warum ist kein Engel zu ihm herabgesandt worden? Wenn wir aber einen Engel herabsenden würden, dann wäre die Angelegenheit wahrlich entschieden, und ihnen würde dann kein Aufschub gewährt. Und wenn wir ihnen den Gesandten auch zu einem Engel gemacht hätten, so hätten wir ihn doch wahrlich zu einem Mann gemacht, und wir hätten ihn wahrlich verdeckt, was sie zu verdecken suchten.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 Da umschloss diejenigen, die über sie spotteten, das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. Sag, wem gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist?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 Sag, sollte ich einen anderen zum Schutzherren nehmen als Allah, den Erschaffer der Himmel und der Erde, der Speise gibt, während ihm selbst keine Speise gegeben wird? Sag, mir ist befohlen worden, der Erste zu sein, der sich Allah ergibt, und gehöre ja nicht zu den Götzendienern. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير Sag, gewiss ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages, von wem sie an jenem Tag abgewendet wird, dessen hat er sich wirklich erbarmt. Und das ist der deutliche Erfolg. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm. Und wenn er dir etwas Gutes widerfahren lässt, so hat er zu allem die Macht. Er ist der Bezwinger über seinen Dienern.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 Sag, Allah, er ist Zeuge zwischen mir und euch. Und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch und jeden, den er erreicht, mit ihm warne. Wollt ihr denn wahrlich bezeugen, dass es neben Allah andere Götter gibt? Sag, ich bezeuge es nicht.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 Auch wenn sie jedes Zeichen sähen, glaubten sie nicht daran. Wenn sie zu dir kommen, um mit dir zu streiten, sagen diejenigen, die ungläubig sind, das sind nur Fabeln der früheren. Sie verbieten es anderen und halten sich selbst davon fern.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 Nein, vielmehr hat sich ihnen offenkundig gezeigt, was sie zuvor zu verbergen pflegten. Und wenn sie zurückgebracht würden, würden sie doch wieder zu dem zurückkehren, was ihnen verboten wurde. Sie sind wahrlich Lügner, und sie sagen, es gibt nur unser diesseitiges Leben und wir werden nicht auferweckt.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 Sie sagen, ja doch, bei unserem Herrn. Er wird sagen, kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart. Verloren sind diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklären, so dass, wenn die Stunde plötzlich über sie kommt, sie sagen, O welch gramvolle Reue für uns, wegen dessen, was wir hinsichtlich ihrer vernachlässigt haben. Sie tragen ihre Lasten auf ihren Rücken. Wie übel ist das, was sie an Last auf sich nehmen. Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Die jenseitige Wohnstätte ist für diejenigen, die gottesfürchtig sind, wahrlich besser. Begreift ihr denn nicht?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 Aber nicht dich bezichtigen sie in Wirklichkeit der Lüge, sondern die Zeichen Allahs verleugnen diese Ungerechten. Ja, bereits vor dir wurden Gesandte der Lüge bezichtigt, und da ertrugen sie standhaft, dass sie der Lüge bezichtigt wurden und dass ihnen Leid zugefügt wurde, bis unsere Hilfe zu ihnen kam. Es gibt nichts, was Allahs Worte abändern könnte. Dir ist ja bereits Kunde von den Gesandten zugekommen. Und wenn dir ihre Ablehnung schwer zusetzt, dann, selbst wenn du einen Gang in die Erde oder eine Leiter in den Himmel ausfindig machen kannst und ihnen dann ein Zeichen bringen kannst, und wenn Allah gewollt hätte, hätte er sie wahrlich unter der Rechtleitung zusammengeführt. Gehöre also ja nicht zu den Toren. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون Nur diejenigen können Folge leisten, die zuhören. Die Toten aber wird Allah auferwecken. Hierauf werden sie zu ihm zurückgebracht. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون Und sie sagen, wenn ihm doch ein Zeichen von seinem Herrn offenbart worden wäre. Sag, gewiss, Allah hat die Macht, ein Zeichen zu offenbaren, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Es gibt kein Tier auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt, die nicht Gemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون Und diejenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären, sind taub und stumm in Finsternissen. Wen Allah will, den lässt er in die Irre gehen, und wen er will, den bringt er auf einen geraden Weg. Sag, was meint ihr wohl, wenn die Strafe Allahs über euch kommt oder die Stunde über euch kommt? Werdet ihr dann einen anderen anrufen als Allah?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 Wenn sie doch nur, als unsere Gewalt über sie kam, unterwürfig gefleht hätten, aber ihre Herzen verhärteten sich, und der Satan schmückte ihnen aus, was sie zu tun pflegten. Als sie dann vergaßen, womit sie ermahnt worden waren, öffneten wir ihnen die Tore zu allen Dingen. Als sie dann froh waren über das, was ihnen gegeben worden war, ergriffen wir sie plötzlich. Da waren sie sogleich verzweifelt. So soll die Rückkehr der Leute, die Unrecht taten, abgeschnitten sein. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون Sag, was meint ihr, wenn Allah euer Gehör und euer Augenlicht wegnähme? und eure Herzen versiegelte. Wer ist der Gott außer Allah, der es euch zurückgeben könnte? Schau, wie wir die Zeichen verschiedenartig darlegen. Dennoch wenden sie sich hierauf ab. Sag, was meint ihr wohl, wenn Allahs Strafe plötzlich oder offen über euch kommt? Wer wird dann vernichtet, außer dem ungerechten Volk? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen.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 Sie haben außer ihm weder Schutzherrn noch Fürsprecher, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Und weise nicht diejenigen ab, die morgens und abends ihren Herrn anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht. Dir obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu ziehen, und ihnen obliegt in keiner Weise, dich zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn du sie abwiesest, dann würdest du zu den Ungerechten gehören. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Und so haben wir die einen von ihnen durch die anderen einer Prüfung unterzogen, so dass sie sagen, hat Allah diesen da aus unserer Mitte eine Wohltat erwiesen? Weiß nicht Allah am besten über die Dankbaren Bescheid? Und wenn diejenigen, die an unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, dann sag, Friede sei auf euch, euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wer von euch in Unwissenheit Böses tut, aber danach dann bereut und es wieder gut macht, so ist er allvergebend und barmherzig. So legen wir die Zeichen ausführlich dar, damit sich der Weg der Übeltäter klar zeigt. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين Sag, mir ist verboten worden, denjenigen zu dienen, die ihr anstatt Allahs anruft. Sag, ich folge nicht euren Neigungen, ich würde sonst nämlich fürwahr abirren und würde nicht zu den Rechtgeleiteten gehören. Sag, ich halte mich an einem klaren Beweis von meinem Herrn, während ihr ihn der Lüge bezichtigt. Ich verfüge nicht über das, was ihr zu beschleunigen wünscht. Das Urteil gehört allein Allah. Er berichtet die Wahrheit und er ist der Beste derer, die entscheiden. Sag, wenn ich über das verfügen würde, was ihr zu beschleunigen wünscht, wäre die Angelegenheit zwischen mir und euch wahrlich schon entschieden. Allah weiß am besten über die Ungerechten Bescheid.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 Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Er ist es, der euch bei Nacht abberuft und weiß, was ihr bei Tag begangen habt, und euch hierauf an ihm auferweckt, damit eine festgesetzte Frist erfüllt wird. Hierauf wird eure Rückkehr zu ihm sein, und hierauf wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين Er ist der Bezwinger über seinen Dienern. und er sendet Hüter über euch, bis, wenn dann zu einem von euch der Tod kommt, ihn unsere Gesandten abberufen, und sie vernachlässigen nichts.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 wenn ihr ihn in Unterwürfigkeit und im Verborgenen flehend anruft. Wenn er uns nur hieraus rettet, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Sag, Allah errettet euch davon und von jeder Trübsal. Hierauf gesellt ihr ihm dennoch andere Götter bei. Sag, er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben oder unter euren Füßen zu schicken oder euch in gespaltene Lager durcheinander zu bringen und die einen von euch die Gewalt der anderen kosten zu lassen. Schau, wie wir die Zeichen verschiedenartig darlegen, auf dass sie verstehen mögen. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Aber dein Volk erklärt es für Lüge, obwohl es die Wahrheit ist. Sag, ich bin nicht als Sachwalter über euch eingesetzt. Jede Vorankündigung hat ihre festgesetzte Zeit, und ihr werdet es noch erfahren. Und wenn du diejenigen siehst, die auf unsere Zeichen spottend eingehen, so wende dich von ihnen ab, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen.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 Und lasse diejenigen allein, die ihre Religion zum Gegenstand des Spiels und der Zerstreuung nehmen und die das gegenseitige Leben täuscht, und ermahne durch ihn, damit sich keine Seele für das, was sie verdient hat, dem Verderben ausliefert. Sie hat dann außer Allah weder Schutzherrn noch Fürsprecher. Und wenn sie auch als Lösegeld jede Ersatzleistung anbietet, wird sie von ihr doch nicht angenommen. Das sind diejenigen, die dem Verderben ausgeliefert werden für das, was sie verdient haben. Für sie wird es ein Getränk aus heißem Wasser und schmerzhafte Strafe geben dafür, dass sie ungläubig gewesen sind.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 Komm zu uns, sag, gewiss, Allahs Rechtleitung ist die wahre Rechtleitung, und uns wurde befohlen, uns dem Herrn der Weltenbewohner zu ergeben. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير Und verrichtet das Gebet und fürchtet ihn. Er ist es, zu dem ihr versammelt werdet. Und er ist es, der die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen hat. Und an dem Tag, da er sagt, sei, da wird es sein. Sein Wort ist die Wahrheit. Und er hat die Herrschaft an dem Tag, da ins Horn geblasen wird. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, und er ist der Allweise und Allkundige. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين Und als Abraham zu seinem Vater Asar sagte, Nimmst du denn Götzenbilder zu Göttern? Gewiss, ich sehe dich und dein Volk in deutlichem Irrtum. Und so zeigten wir Abraham das Reich der Himmel und der Erde, und damit er zu den Überzeugten gehöre. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين Als die Nacht über ihn hereinbrach, sah er einen Himmelskörper. Er sagte, das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er, ich liebe nicht diejenigen, die untergehen. Als er dann den Mond aufgehen sah, sagte er, das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er, wenn mein Herr mich nicht recht leitet, werde ich ganz gewiss zum irregehenden Volk gehören. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين Als er dann die Sonne aufgehen sah, sagte er, das ist mein Herr, das ist größer. Als sie aber unterging, sagte er, O mein Volk, ich sage mich ja von dem los, was ihr ihm beigesellt. Ich wende mein Gesicht dem zu, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, als Anhänger des rechten Glaubens, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern.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 Er sagte, wollt ihr mit mir über Allah streiten, wo er mich doch schon recht geleitet hat? Ich fürchte nicht, was ihr ihm beigesellt, außer dass mein Herr will, dass ich es fürchte. Mein Herr umfasst alles mit seinem Wissen. Bedenkt ihr denn nicht? Wie sollte ich fürchten, was ihr ihm beigesellt, wo ihr euch nicht fürchtet, Allah beizugesellen, wozu er euch keine Ermächtigung offenbart hat? Welche der beiden Gruppen hat also ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr wisst, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind recht geleitet. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ۖ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين Das ist unser Beweismittel, dass wir Abraham gegen sein Volk gaben. Wir erhöhen, wen wir wollen, um Rangstufen. Gewiss, Dein Herr ist allweise und allwissend. Und wir schenkten ihm Isaac und Jakob. Jeden von ihnen haben wir recht geleitet. Und auch Noah haben wir zuvor recht geleitet. Und aus seiner Nachkommenschaft David, Salomon, Iob, Josef, Moses und Aaron so vergelten wir es den Gutestuenden. Und Zacharia, Yahya, Jesus und Elias, jeder von ihnen gehört zu den Rechtschaffenen. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Und Ismail, Elisha, Jonas und Lot Jeden von ihnen haben wir vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt. Und auch manche von ihren Vorvätern, ihren Nachkommen und ihren Brüdern. Wir haben sie erwählt und zu einem geraden Weg geleitet. Das ist Allahs Rechtleitung. Er leitet damit Recht, wen von seinen Dienern er will. Wenn sie ihm aber andere beigesellt hätten, wäre für sie wahrlich hinfällig geworden, was sie zu tun pflegten. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Das sind diejenigen, denen wir die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gegeben haben. Wenn aber diese es verleugnen, so haben wir damit schon andere Leute betraut, die dem gegenüber nicht ungläubig sind. Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون Sie schätzen Allah nicht ein wie es ihm gebührt. Wenn sie sagen, Allah hat nichts auf ein menschliches Wesen als Offenbarung herabgesandt, sag, wer sandte denn die Schrift herab, die Moses als Licht und Rechtleitung für die Menschen brachte, die ihr zu beschriebenen Blättern macht, die ihr offen vorzeigt, während ihr vieles verbergt, und sag, von wem wurde euch gelehrt, was ihr nicht wusstet, weder ihr noch eure Väter.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 Und wer sagt, ich werde hinabsenden, gleich dem, was Allah hinabgesandt hat. Und wenn du sehen würdest, wie sich die Ungerechten in den Fluten des Todes befinden und die Engel ihre Hände ausstrecken, gebt eure Seelen heraus, Heute wird euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr stets über Allah die Unwahrheit gesagt habt und euch gegenüber seinen Zeichen hochmütig zu verhalten pflegtet. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Nun seid ihr einzeln zu uns gekommen, so wie wir euch das erste Mal erschaffen haben, und ihr habt hinter euch zurückgelassen, was wir euch übertragen hatten. Und wir sehen eure Fürsprecher nicht bei euch, von denen ihr behauptet habt, dass sie Teilhaber an euch waren. Nun ist das Band zwischen euch abgeschnitten, und entschwunden ist euch, was ihr zu behaupten pflegtet. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم Allah ist es, der die Körner und die Kerne spaltet und das Lebendige aus dem Toten hervorbringt. Und er ist es, der das Tote aus dem Lebendigen hervorbringt. Dies ist doch Allah. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Er, der den Morgen anbrechen lässt. Er hat die Nacht zur Ruhezeit und die Sonne und den Mond als Mittel der Berechnung gemacht. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Und er ist es, der euch die Sterne gemacht hat, damit ihr euch durch sie recht leiten lasst in den Finsternissen des Festlandes und des Meeres. Wir haben ja die Zeichen ausführlich dargelegt für Leute, die Bescheid wissen. Und er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen hat entstehen lassen. Dann gibt es einen Aufenthaltsort und einen Aufbewahrungsort. Wir haben die Zeichen ausführlich dargelegt für Leute, die verstehen.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 Damit bringen wir den Wuchs aller Arten hervor. Aus ihnen bringen wir dann Grün hervor, aus dem wir übereinander geschichtete Körner hervorbringen. Und aus den Palmen, aus ihren Blütenscheiden entstehen herabhängende Dattelbüsche und auch Gärten mit Rebstöcken und die Öl- und die Granatapfelbäume, die einander ähnlich und unähnlich sind. Schaut ihre Früchte an, wenn sie Früchte tragen, und schaut auf deren Reife. Seht, darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Und sie haben Teilhabe Allah gegeben, die Djinn, wo er sie doch erschaffen hat. Und sie haben ihm Söhne und Töchter angedichtet, ohne Wissen. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Wie soll er Kinder haben, wo er doch keine Gefährtin hat und er sonst alles erschaffen hat und er weiß über alles Bescheid. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون Dies ist doch Allah, euer Herr. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Schöpfer von allem. So dient ihm. Er ist Sachwalter über alles. Die Blicke erfassen ihn nicht, er aber erfasst die Blicke, und er ist der Feinfühlige und Allkundige. Zu euch sind nunmehr einsichtbringende Zeichen von eurem Herrn gekommen. Wer einsichtig wird, der ist es zu seinem eigenen Vorteil, und wer blind ist, der ist es zu seinem eigenen Nachteil, und ich bin nicht Hüter über euch. So legen wir die Zeichen verschiedenartig dar. Und damit sie sagen können, du hast es erlernt, und damit wir ihn Leuten klar machen, die Bescheid wissen. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل Folge dem, was dir von deinem Herrn als Offenbarung eingegeben worden ist. Es gibt keinen Gott außer ihm und wende dich von den Götzendienern ab. Wenn Allah gewollt hätte, hätten sie ihm nichts beigesellt, und wir haben dich nicht zum Hüter über sie gemacht, noch bist du als Sachwalter über sie eingesetzt. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Und schmäht nicht diejenigen, die sie außer Allah anrufen, damit sie nicht in Übertretung ohne Wissen Allah schmähen.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 Sie würden, wenn nur ein Zeichen zu ihnen käme, ganz gewiss daran glauben. Sag, nur bei Allah sind die Zeichen. Was sollte euch auch merken lassen, dass, wenn es tatsächlich käme, sie doch nicht glauben. Und wir kehren ihre Herzen und ihr Augenlicht um, so wie sie das erste Mal nicht daran geglaubt haben.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 Und so haben wir jedem Propheten Feinde bestimmt, die Satane der Menschen und der Djinn, von denen die einen den anderen prunkende Worte eingeben in Trug. Und wenn dein Herr gewollt hätte, hätten sie es nicht getan. so lasse sie stehen mit dem, was sie an Lügen ersinnen. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين Und damit die Herzen derjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, dem zuneigen, und damit sie damit zufrieden sind und begehen, was sie begehen. Soll ich denn einen anderen Schiedsrichter als Allah begehren, wo er es doch ist, der das Buch ausführlich dargelegt zu euch herabgesandt hat? Diejenigen, denen wir die Schrift gaben, wissen, dass es von deinem Herrn mit der Wahrheit herabgesandt wurde. So gehöre ja nicht zu den Zweiflern. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Vollkommen ist das Wort deines Herrn in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Es gibt niemanden, der seine Worte abändern könnte, und er ist der Allhörende und Allwissende. Wenn du den meisten von denen, die auf der Erde sind, gehorchst, werden sie dich von Allahs Weg ab in die Irre führen. Sie folgen nur Mutmaßungen und sie stellen nur Schätzungen an. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Esst von dem, worüber Allahs Name ausgesprochen worden ist, wenn ihr an seine Zeichen glaubt. Was ist mit euch, dass ihr nicht von dem esst, worüber Allahs Name ausgesprochen worden ist, wo er euch doch ausführlich dargelegt hat, was er euch verboten hat, außerdem, wozu ihr gezwungen werdet. Viele führen wahrlich andere durch ihre Neigungen ohne Wissen in die Irre, aber dein Herr weiß sehr wohl über die Übertreter Bescheid. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون unterlass das Offenkundige an Sünde und das Verborgene. Gewiss, denen, die Sünde erwerben, wird das vergolten, was sie zu begehen pflegten. Und esst nicht von dem, worüber der Name Allahs nicht ausgesprochen worden ist. Das ist wahrlich Frevel. Die Satane geben ihren Schützling in der Tat ein, mit euch zu streiten. Wenn ihr ihnen gehorcht, seid ihr fürwahr Götzendiener. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Ist denn der, der tot war und den wir dann lebendig gemacht und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen kann, so ist den Ungläubigen ausgeschmückt, was sie zu tun pflegten. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون Und so haben wir in jeder Stadt ihre größten Übeltäter bestimmt, damit sie darin Ränke schmieden. Sie schmieden aber Ränke nur gegen sich selbst, ohne zu merken. Und wenn ein Zeichen zu ihnen kommt, sagen sie, wir werden nicht glauben, bevor uns nicht gegeben wird, was den Gesandten Allahs gegeben wurde. Allah weiß sehr wohl, wo er seine Botschaft anbringt.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 und wen er in die Irre gehen lassen will, dem macht er die Brust eng und bedrängt, so als ob er in den Himmel hochsteigen sollte. So legt Allah den Gräuel auf diejenigen, die nicht glauben. Und dies ist der Weg deines Herrn, ein gerader.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 Er ist ihr Schutzherr für das, was sie zu tun pflegten. Und an dem Tag, da er sie alle versammelt, wird er sagen, O Gesellschaft der Djinn, viele Menschen habt ihr verführt, und ihre Schützlinge unter den Menschen sagen, Unser Herr, wir haben voneinander den Vorteil genossen und haben nun unsere Frist erreicht, die du uns gesetzt hast. Er wird sagen, das Höllenfeuer ist euer Aufenthalt, ewig darin zu bleiben Außer Allah will es anders. Gewiss, dein Herr ist allweise und allwissend. So machen wir die einen Ungerechten zu Beschützern der anderen für das, was sie erworben haben.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 Sind nicht zu euch Gesandte von euch selbst gekommen, die euch meine Zeichen berichtet und euch vor dem Eintreffen dieses euren Tages gewarnt haben? Sie werden sagen, wir zeugen gegen uns selbst. Das diesseitige Leben hat sie getäuscht. Und sie zeugen gegen sich selbst, dass sie ungläubig waren.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 Und dein Herr ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Und dein Herr ist der Unbedürftige, voll der Barmherzigkeit. Wenn er will, lässt er euch vergehen und nach euch folgen, was er will, so wie er euch aus der Nachkommenschaft andere Leute entstehen ließ. Gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher eintreffen, und ihr werdet euch ihm nicht entziehen können. Sag, o mein Volk, handelt nach eurer Stellung, ich werde ebenfalls so handeln. Dann werde ich noch erfahren, wem die letztendliche Wohnstätte gehören wird.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 Und sie sagen, dies ist für Allah, so behaupten sie, und dies ist für unsere Teilhabe. Was nun für ihre Teilhaber bestimmt ist, gelangt nicht zu Allah, was aber für Allah bestimmt ist, gelangt zu ihren Teilhabern. Wie böse ist, was sie urteilen.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 Wenn Allah wollte, hätten sie es nicht getan so lasse sie allein mit dem, was sie an Lügen ersinnen. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون Und sie sagen, dies sind verwehrtes Vieh und verwehrte Früchte auf den Saatfeldern. Niemand kostet davon außer, wen wir essen lassen wollen. So behaupten sie. Und es gibt nach ihrer Behauptung Vieh, dessen Rücken zum Tragen von Lasten verboten ist, und Vieh, über das sie den Namen Allahs nicht aussprechen, womit sie Lügen gegen ihn ersinnen.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 Wenn es aber tot geboren ist, so haben sie alle daran teil. Er wird ihnen ihre ersonnene Zuschreibung vergelten. Er ist ja allweise und allwissend. Verloren sind diejenigen, die ihre Kinder in Torheit und ohne Wissen töten und verbieten, womit Allah sie versorgt hat, indem sie Lügen gegen Allah ersinnen.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 Esst von ihren Früchten, wenn sie Früchte tragen, und entrichtet am Tag ihrer Ernte ihren Pflichtanteil, der darauf steht, doch seid nicht maßlos. Er liebt nicht die Maßlosen. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين Und an Vieh lässt Allah entstehen Lasttiere und Kleintiere. Esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. Acht Tiere zu Paaren hat er euch erschaffen von den Schafen zwei und von den Ziegen zwei. Sag, sind es die beiden Männchen, die er verboten hat, oder die beiden Weibchen, oder was der Mutterleib der beiden Weibchen umschließt?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 Sag, sind es die beiden Männchen, die er verboten hat, oder die beiden Weibchen, oder was der Mutterleib der beiden Weibchen umstießt? Oder wart ihr Zeugen, als Allah euch dies anbefahl? Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt, um die Menschen ohne Wissen in die Irre zu führen?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 Und von den Rindern und dem Kleinvieh haben wir ihnen das Fett verboten, außerdem, was ihre Rücken und ihre Eingeweide tragen, oder was mit Knochen verwachsen ist. Damit haben wir ihnen ihre Übertretung vergolten, und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit.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 Ebenso haben diejenigen vor ihnen ihre Gesandten der Lüge bezichtigt, bis sie unsere Gewalt kosteten. Sag, habt ihr irgendein Wissen, das ihr uns vorbringen könnt? Ihr folgt ja nur Mutmaßungen und ihr stellt nur Schätzungen an. Sag, Allah hat das überzeugende Beweismittel.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 Ihr sollt ihm nichts beigesellen und zu den Eltern gütig sein und tötet nicht eure Kinder aus Armut. Wir versorgen euch und auch sie und nähert euch nicht in Abscheulichkeiten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund.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 und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit. Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht, auch wenn es um einen Verwandten geht, und haltet euren Bund gegenüber Allah. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr es bedenken möget. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون Und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Hierauf gaben wir Moses die Schrift als Vollendung und Belohnung für das, was er an Gutem getan hatte, als eine ausführliche Darlegung für alles und als Rechtleitung und Barmherzigkeit, auf dass sie an die Begegnung mit ihrem Herrn glauben mögen.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 Oder damit ihr nicht sagt, wenn die Schrift auf uns herabgesandt worden wäre, wären wir wahrlich eher recht geleitet als sie. Aber nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn und Rechtleitung und Barmherzigkeit zu euch gekommen. Wer ist denn ungerechter, als wer Allahs Zeichen für Lüge erklärt und sich von ihnen abwendet?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 An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Sag, wartet ab, wir warten ebenfalls ab. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون mit denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, hast du nichts gemein. Ihre Angelegenheit steht allein bei Allah. Hierauf wird er ihnen kundtun, was sie zu tun pflegten. Wer mit etwas Gutem kommt, erhält zehnmal so viel, und wer mit einer bösen Tat kommt, dem wird nur gleich viel vergolten, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ساك Gewiss, mich hat mein Herr zu einem geraden Weg geleitet, einer richtigen Religion, dem Glaubensbekenntnis Abrahams, als Anhänger des rechten Glaubens, und er war keiner der Götzendiener.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 einer anderen auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein, und er wird kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Er ist es, der euch zu Nachfolgern auf der Erde gemacht, und die einen von euch über die anderen um Rangstufen erhöht hat, damit er euch mit dem, was er euch gegeben hat, prüfe. Gewiss, dein Herr ist schnell im Bestrafen, aber er ist auch wahrlich allvergebend und barmherzig.